Vi hade kåk i Bredhälle, vi hade frid i vårt källe Vi hade kaffe med Doppa och radio med Tore Skogman Sen fick vi television, då blev det annan fason Nu är vår tillvaro fylld av en jublande Jebbi-debbi-debbi-doo, oj, oj, oj, min man att hon har ändrat perspektivet och möblemanget i själva livet. I Vilma, här kommer Vilma. Jabbe dabbe, håll för örona och ge hals ut i en stenåldersvals! Hon är en ny favorit, hon är en tjej av granit Så låt oss alla ta efter och valsa i makadammen Nu är vi grått folk, hurra! Så ta din kärring och dra långt in i snåret, i håret och sjung ballett Oj, oj, oj, Vilma, här kommer Vilma Jabbe dabbe, det är toppen av livets grädde Och du är Vilma och jag är Fredde Vi Vilma, här kommer Vilma Jabbe dabbe, håll för öronen och ge hals Uti en stenålders vals nu har huggit i sten och hon kan ej komma den Nu får jag gnejsgröt och gruspaj och sandkaka med rabarber Hon bjöd på lunch häromdagen Det var en stendöd fasan och gamla ormar och soppa som smakade Aj, aj, aj, Vilma, här kommer Vilma Jabbe-dabbe, vi har blivit så primitiva så det går snart inte att beskriva Vi Vilma, här gädde håll för öronen och ge hals ut i en stenålders vals. Jebbi, jebbi, jebbi, jebbi, jebbi, jebbi.